svebi per elastai flugiloi. Ciu en pasas en aviadilon, tiu hodiau devas toleri la riprocion, esti pecanto contra la climato. Multe tro granda, cae tro pesa, estas aviadilo, por facile svebi tra la aero. Anstatau tio, grandegae flugmotoroi pli rapidigas la colosson cae el blovas cetio, enormain in quanto in da damagiai substanzoi en la aeron, porce la massivae flugiloi povu porti la multa intunoin in da peso al flugado. Nun, Europa esplorista te amo, disvolvis nov tipa in flugiloin, ciui estonte povus igila flugadon, pli medicon vena. La flugiloi estas pli malpesai, signife pli longai cae elastai. Ili unua foie submetigis al testado en la speciala flughaveno de Uberpfaffenhofen proxime al Muncheno en Germanio. Hodiauai aviadiloi havas rigidain flugiloin. Ili devas resisti al altai premoi, ce fortai pusioi de vento, au se la aviadilo flugas curbigion. Cetio ec estas fortai tensioi, ciui transmetigas alla trunco de la aviadilo. Longai flugiloi ofertas jam al pli resisto contra la aero, cae igas per tio la flugadon pli effica, sed ali flanque pli altigas ancau la tensioi. Por eviti che la flugiloi disciriggiu, la ingenieroi devas construi ilin tre stabilae, cae seque ili estas tre pesae. Protio, oni ne povas construi la flugiloin lau besone longae. La Europae esploristoi nun disvolvis flugiloin, kiwi capablas tordigi sub alta premo, cae kiwi protio malcrescigas tension. Ce vento pushoi au ce fortai manovroi tio donas pli da forto, cae la premo sur la flugiloin pli altigas. La aer elasta flugilo tordigas en la extera parto, cae tiel tiene ec estas crome supran pusha forto, clarigas la principon germana esploristo, quiu estis respondezza por la concepto de la aere elasta flugilo. La tordigio farigias ebla pro la speciala ordo en construitai carbonai fibroi, kiwi igas la flugiloin elastai. Tamen, la flugiloi nur tordigias en directon, al kiwi la carbonai fibroi estas directitai. Alicase, gi estas rigida, kai ebligas securan flugadon. La teston pri la i flugiloi la ingenieroi plenumis gis nun nur ce modelo. Gi estas tri metroin longa, cae havas flugilan etendigion de sep metroi, do gi estas duoble pli larga ol longa. Tiam extrema proporzio, ce convenziai aviadiloi, por transportoi de fraito au de passageroi, ne estos applicebla la aerbusso A380, quiu estas la plei granda passagera aviadilo de la mondo, devus havi tiam flugilan etedigion de cent quardec metroi. Tion jam la infrastrukturo de la flughavenoi ne permesas. La haloi tie limigas la dimensioin al octec metroi. Malgrau tio, la tendenzo iras directe al pli longai flugiloi, diras la esploristo. La pli granda etendigio della flugiloi, lauli conducas al mal pli da consumo de flug benzino. Construistoi de aviatiloi, iam provas el profiti tion circunstanzon. Exemple, la nove disvolvita Boeing 777-XO havas flugila in kiwi estas alten faldeblai en la flughaveno. Tio estas unu el la malmultai casoi, kie economia utilo kai medi protectado congruas, diras la germana esploristo.